sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu üzülme Allah bize beraberdir dediğinde eğer beraberlikten maksat yan yana olsa ne iblis faydası olur onlara e zaten müşriklerle de beraber Allah anladın mı? Yani dediler ya yarışım Allah müşriklerle de beraber çünkü beraber yaşam maksat yani o zaman bunu dinleyen bütün akıl ehlini anlar yani lazımda beraber cümle silahında eğer bu olmasaydı ne derdi Ebu Bekir? Helal oldu zaten Allah her yerde yani cümle zaten beraber olduğunu biliyorum her yerde Halbuki o Nebi Fatih'in duruşuna yardımda bunu her zaman herkes ne yapar bunu anlar anlamayan insan yok söylüyor o yüzden burada biz na'a ilmiyle beraber de dediğimizde orijinal lafını dışına çıkmıyoruz tevhid yapmıyor çünkü tevhid orijinal lafını dışına çıkmaz biz orijinal lafını dışına mı çıktık orijinal manasını verdik şimdi orijinal manasını verdik çünkü na'nın dışının manası bir tanesi aklı da diğerleri dalları değil tek aklı ama dünyadaki fiyat kibasına göre aklı nasıl el makbul müdür bir müdürün sorusu yoksa ne amel ürün de sorusu yok Arap hiçbir zaman ne alim çıkmamış ki ne alim hayat edelim o yüzden işte bu garip Kur'an garip kadın bazen müşkilat oluyor bunlar güzel bir yoldur yani müfredatları anlatan şartlar ama bu şartlar müfredatları cümle siyah ve sivarında tutmaya çalışırsan garip Kur'an garip hadis olayı işine yarar kelimelerin tesiri aksi halde müşkilat da bunun o yüzden buraya dikkat ediyor tamam Şimdi o zaman tevhid etmedik. Şimdi bakın bunlar ne yapıyorlar? Güven ona öyle şey, Şimdi Allah'ın gelme sıfatını kabul ediyor muyuz? Allah gelir. Gelmek tabi var. Mesela ne der? Câe Rabbim. İşte var melekul tamam sonra. Senin Rabbin geldi. Değil mi? Senin Rabbin ne yaptı? Geldi. Peki bunlar bunu nasıl anlıyorlar? Cülat yok. Allah geldi demiyoruz neyi geldi? Emri geldi e biz de diyoruz ki yani neden siz emri geldi diyorsunuz? ya Allah gelebilir mi? yani bir yerden bir yere intikal ediyorlar benzer ne yapıyorlar? tevhiler getiriyorlar bize, bize şimdi bir ayet daha getiriyorlar diyorlar ki ilk emir kariye ne yap? köle sor bu esas uzun emir kariye kariye köle sor köye mi söyleyecektik? Şöyle insanlara. Yoksa köydeki insanlara. Köydeki insanlara. Değil mi? Biz anlatırken de böyle bunu kastetmiyor muyuz? Köydeki insanlara. Yani adam diyor ki binaya adet var ama köy. İnsanlar, bu insanlar. Diyor ki o zaman bir araya bir kelime koyuyoruz. Bir kelime olarak. Diyor ki yani yani eshabınlar yani mesela. Yani köy bir tane kelime vardır Afron bu Arap bir devletine vardır onlar da diyor işte aynen bir böyle yapıyoruz Can Arap bu kez ben Arap'ın kelime eksik etmiyorum siz yapın bunu yapmışsınız biz de yaparız siz öyle yapmanız hakkınızda söylesin niye yani hani sen padişahın olsun da ben istemiyorum yani diyor yok diyor yok ne olur da bir birader işte diyorlar o yüzden ilk evvel kavya bize mezat olarak yapıyorlar onlara. Mezat da burada. Köye sor burada bir mezat var. Yani köyün etrafına sor. Halbuki bize mezat yok. Bizde mezat yoktur. Bakın şimdi. Biz diyoruz ki bu mezat mıdır? Yoksa kimin mali mi dediği gibi hakkı mali ona mücadele. Bakın bilinen şey kelimeyi hak yani yapmamak, ortaya koymamak nedir? Caizdir. Bilinen bir kelimedir. Bilinen ne, neyle anlaşılır? Siyah sıfatla. Bütün akıl ehli, bütün akıl ehli, köye sorduğunda bir kişi ihtilaf eder mi? Köy halkına sorduğunda etmez. Değil mi? Bugün, o zaman hakkı mail olanı caiz. Yani hak edilmesi caiz olan kelimelere kim mezar denir? Mezar bu demek değil ki. Mezar orijinal manadan köyde kırılmak demek. Lakin orijinal manasından bir uzak manasına atmak demek. İlk manasının dışına çıkarmak demek demek. Bu o değil. Bu hak olmuş bir şey. Yani caiz olana hak etmek demek. Şimdi bakın. Buna gelin Rab'be gelelim şimdi. Diyorlar ki Ca'e Rabbuke yani en en Rabbi. Rabbin emri geldi. Peki arada diyelim ki size kabul edelim. Evet arada bir tane kelime hata olmuş. Biz çıktık ya bu emri buna emir diyelim ya bu aradaki kelimelerden o zaman mana ne olur Rabbim emri geldi biz de diyoruz ya arkadaşlar bana silah yapın emri yerine rahmet koyalım buraya değil mi? diyorlar hakikaten bu adam fakir zaten düşünmez hiçbir şey yok bari burada söyledim buna rahmet diyelim o zaman diyor ki ca rahmeti Rabbim Rabbim rahmeti geldi e biz diyoruz ya arkadaşlar benim dün babam öldü bu da melek koyalım o zaman ca melaiketin Rabbim Rabbim meleği geldi biri diyor ki yok kudreti geldi. Biri diyor ki yok şey, şey kudreti geldi. Yani burada hak olan bu şey, bu şey malum bu dünya akışında meşhur. Değil mi? Meşhur çünkü bir sürü var. Hani bunu bilmiyorsun. Hep duydum. Ama burada Allah'tan başka bir tane sayabilir misin? O zaman dilde şu kural olur asıl mali olan mücahidir İbn-i Malik bunu söylüyor madem Arap, Arap dinle dönüyorum İbn-i ne diyor hak olan şeyi bilmek şey bilinen şeyi hak etmek yapmamak şimdi yapmamak caizdir ama bilinen şeyi yapmamak bu biliniyor mu bilinmiyor mu hepsine orada rahmeti gelebilir emri gelebilir meleği olabilir o zaman bu dilde caiz değil o konuda geçiyor Olmuyor işte çünkü birisi ben nereye geldi o yüzden zaten itlak edildi Birileri nereye geldi bu itlak olmuş ya Birileri kendisi şey Görmenin cinsini de Tabi yani gelmenin keyfiyeti de Gelmenin keyfiyeti bilemiyor Aynen aynen Allah saatinde geleceğinde var mı? Bu kadardan Müşahideler diyorsan müşahideler zatıyla geldi ama kulun etti manası Diyor Allah zatıyla gelene gelmesi bizim gelmemize izah eder Çünkü biz bir yerden bir yere bin lira önce kuyruk görmek huzur ederiz Allah'ta bunu yok dedi İbn Arabi'nin huzur gibi Rabbim huzur gidiyoruz yani her şeyde Allah var böyle bir şey yok tamam o yüzden bunların söylediği hiçbir kitap yok mezar diye bir şey söz konusu Arap dilinde yok mezar dedikleri ya minel elfabını müsterek yani şimdi biz ne demek biz yüz bu peki niçin abi rakamlanmış niçin rakamlanmış bir süre bir rakamla bana derdim ki ne izlemedim deseydi hem yürüt hem de rakam ben niye böyle bunu şey demezdim derdim sonu gelmedi o zaman elbazın müsteleseler var yani ne Türkçe'de kullanıyoruz el-elbazın müstelese el-elbazın müstebarine el-elbazın müstebarine bu Türkçe'de de var e, eş anlamlı kelimeler zıt anlamlı kelimeler değil mi? E, e, birden fazla mesela şöyle bakalım aynı kelime aynı kelime hem bir demek hem de hem var demek değil mi? Şimdi ne atletmek ne aya bakın bir sürü manaları var yan yana beraber olmak, karışarak beraber olmak hepsini örnek lazım sen bunlardan herhangi bir tanesini neye göre tayin edersin? Cümle aksına göre Ebu Bekir ile Allah arasında arasında kim anlamış bunlar bu beraberliği? bu beraberlik anlatılsaydı bir önemi olmayacaktı çünkü Allah sana yardım etmedikten sonra yanında insan olur o zaman o da ayetinden ne düşünüyor? Yani çünkü Allah hala benim adamım sana kaldıran düşünleri beraber ya Resulallah. Anladın mı? O yüzden Mecaz diye bir şey yok. Diyorlar ki Allah'ın içine bir bütün sarılın. Allah'ın burası. Ya mecaz nedir? <laughs> İçin arkadaşlar için hadır dedim. İçin dinde, lügatta karşılığı, din diye bir karşılığı var mı bu kelimesinin? Din diye bir karşılığı yok lügatta. Mecaz nedir? Mecaz bakın bu olmayacak ne hakiki gelen lafı sonradan gelen lafı almaktır diyorlar Efendim ikinci bir laf yok mu sana mezar verilmesi için? Hiç burada bundan kinayedir mezar değildir e işte ilmi tahkik etmeyenler şerefin önünden uzaklanlar adına Allah'ın hükmü örnek verecek Allah'ın boyasını örnek verecek hani boyanın iki manası yok ki birisi altındır diyelim birisi uzak manasıdır diyelim sonra uzak manasını alana mezar yaptı diyelim bu kinayedir. Bu bize maruftur. Allah'ın peki Allah'ın ee, hükümetini tutuklarını itin tam karşılığına ne anlatını verelim buna? Bizde de yok Kur'an sünnet lafız olarak farklı mı? Farklı. Mana olarak hayır. Ama lafız olarak farklı mı? Farklı. Mesela bu maruf değil o zaman. Bazen demek benim maruf değil. O zaman bunlar kinaye. Bunların mecazıyla alakası yok. Mecaz manada mecaz asıl konulan manadan uzak olan manaya anlayacak bir tane örnek vereceğim mecazın batılı için diye der mecaz hakikaten bahsedersin en az 10 dersin şimdi onu akıl edersen mevcut var yani dersler akıl edersen düşünüyor bunların düşünüyor ileride yani mevcut var mecazla alakalı dersler olacak bunlar zaten bu bana sindiriliyor takip edenler bilir mevzu en az 10 dakika lazım da ama şimdi bir de bir örnek vereceğim arkadaşlar anlayacaksın inşallah bakın mevzun ne kadar bağlı oluyor şimdi mevzu nedir bakın önce şöyle bir bütün düşünün şöyle şöyle işte şöyle karışık bir bütün böyle bir bütün var dünyada bir tane de kelime var kelime şu demek mesela şöyle mesela böyle bir kelime düşünün Araplar hemen şu cismen ve bu cisim konusunda ya böyle bir cisim var buna hep yine hangi kelimeyi verelim bu kelimeyi verelim ayette diyelim buna ilk o zaman ayetlerin manası neymiş ilk manası bu cisimmiş değil mi? ayetin ilk manası diyorlar işte bu ilk manayı ne demek? hakikat hakikat hakikat sonradan aradan yıllar geçiyor ALS'nin ALS'yi başka biçimler için de kullanıyorlar ALS'ye başka manalar diyorlar Şimdi sen o başka manaları ne diyorlar? Mesela İlk manaya Fatiha Öbür ikinci manaya Mesela O zaman diyoruz ki peki bunlara İlk manayı kim koymuş? İkinci manayı kim koymuş? Ben de Kim koymuş? Böyledir hangisi öncele yani hangisi öncele bana göre şimdi dağın başına önce koymuş insanın başına çünkü bunlar diyor ki kadının kolu mezardır senin kolun hakikat kadının kolu mezardır veya dağın başı hakikat şimdi önce Araplar dağa görmüş bu dağ uç noktasına bak yerin demişler sonra demişler ki yani şu uzunluğumuza da başlayalım hangisi hakikat dağın başı ilk olmuş hangi mezar yılmazın başı insanların başı bir dert olur can bilirken bir yılmazın başı olmuş yılmazın başı hakikat daha da çok organizlanmış nereden çıkacağız bunu nereden üretir mi İzâ câel ihtimal bahalen istidlal ihtimal olduğu istidlal vasıl vasıl çünkü çıkaramam mesul çünkü hangisinin önce konulduğu mesul o yüzden mikrodatları bir başına ele alamazsın ki mikrodatlar cümle içinde kullanılıyor dağın başına çıktığını dediği zaman kimse şöyle kalpte gözlüğü bir şey anlamaz o yüzden kelimeleri böyle başına ele almıyor o yüzden diyorum ki madem ki mezar asıl konulan manadın dışına çıkmakta sahip ederiz hangisi asıl ve on iki olmadan gelen bu meşhur mu? meşhur o yüzden bakın usul fıkıhlar bunu tecrübeler eşyaya usul fıkıh yazmışlarken yazarlarken nerede ölür ve bir bakçı katarlar Lügatın bir bakan nereden çıktı? Üstün koymuştur. Kimilerimiz cinler koymuş, kimi demiş Adem Aleyhisselam koymuş çünkü Allah ona kelimeler öğretti. Kimilerimiz bu koymuş, melekler koymuş, bir sürü kelime var. Çünkü işareti kendileri de ediyorlar. Lügatın koyan kim acaba? O zaman meşhur olduğu an meşhur olduğu an mecaziye ne yapar? Gider. O yüzden İbn-i Teymiye Rahimallah ne diyor? Mecaz şeref döneminde bilinmiyordur. Şeref döneminde mecaz yoktu. Sonradan müteahhirler ne yaptı? Bu mecazı ne yaptılar? Ortaya çıkarlar. Bakın size kısaca bir tarihi bilgi verin mecaz nasıl çıkıyor ortaya. Felsefe ehli, bakın felsefe ehli Şeyh Yurtta Zahid var. Benim şu an yaşayanlar arasında dünyada sevdiğim, sevdiğim alimler arasında. Yakından takip edeyim, büyük bir alim kendisi. Ondan sonra fayda verdim inşallah. Bakın ne diyor kendisi? Hatta bunların hepsi mahkemelerdir e, kaynaklarda. Şimdi bakın, kafir olan takip ediler. Takip edilerden İslam'a bağlı olarak yabanlıyoruz. Kafirlerden de akıl içinden geldi, bundan takip ediliyoruz bunları. Şimdi bu felsefe oluyor. Müslümanların ilminde işgal yaratınca kendilerini yani diyorlar ki bu tertemizler Allah'a yapıyorlar vesaire aklı insanlar yaklaşıyorlar ne dediler Müslümanlar bir niyetle olaya girdiler dediler ki biz şöyle yapalım bunların silahlarını alıp bunların silahlarıyla ne yapalım bunları e, vuralım sonra Ruslar tertip edin tertip edildiler e, kitaplar Arapçayı söylemeye başladı vesaire dediler ki o zaman bunlar Allah'ın ne olduğunu söylüyorlar olmadığını söylüyorlar veya bu alemin yaratılmadığını söylüyorlar vesaire diyorlar ki o zaman biz bunlara rezil alem için ne yapalım bu alemin yaratılmış olduğunu ispatlayalım halim olduğunu ispatlayalım yaratılmış olduğunu ispatladıktan sonra her yaratılmış olanın bir yaratılmışıdır var diyelim o yaratılmışta Allah diyor ona Allah'a ispatlamış olalım Allah'ın ağzından bak Aynen öyle. Şimdi bunlar dediler ki o zaman bu alemin yaratılış olduğunu nasıl ispatlarız? Dediler. Muhtezile dedi ki bu alemin yaratılmış olduğunu şöyle ispatlarız. Bu alemin yaratılmış olduğunun delili kendisinde Arap, Cevher Arap diyor ki şey, Arap, Arap Arap ne yani sıfat olmazdı. Çünkü yaratanda iltifat olamaz bu yani mantığa bak bu alemin yaratılmış olduğunu belirtin o alemin içinde sıfatların bulunması bu alemin ne gibi sıfatları var işte var şartlar var onlara sıfatları yani bir şekli var dünyanın o zaman bu alemin bakın bu alemin misal nereye verecek bu alemin yaratılmış olduğunu belirli neymiş kendisinde sıfatların bulunması kim söylüyor bunu? yani aradan bulunması arad yani sıfatlar mani olanı alem insan dağlar şey de diyor ki eşariler aynen evet diyorlar bu alemin yaratılmış olduğunun delili Arap'tır ancak Arap'ta hareket olan sıfatlardır sabit olanlar değil Şimdi bir sürü sıfatlar, sabit olan sıfatlar var değil mi? Ee, hareket olan sıfatlar var. değil mi? Onlar diyorlar ki muhtemeleye, evet biz de size muhafaza ediyoruz. Bu alemin yaratılmış olduğunu delili kendisinde Arap'ın bulunmasıdır ama Arap'ın içinden bir kısmını ayırıyoruz hareketin bulunması diyorlar yani e, hani mahlukatta bir değişim olamaz bu alemde değişimi oluyor ya hani rüzgar oluyor, gece oluyor, gündüz oluyor işte hareketli Arap, hareketli sıfatların bulunması bu alemin ne olduğuna verir? yaratılmış olduğuna verir şimdi bakın arkadaşlar bu kaydeyi kendileri koyduktan sonra kıyamete kadar ömrünün bile Allah'a yıkılmak ısrar edebilir mi? edemez neden bu alemin yaratılmış olduğunu belirli nedir kendisinde sıfat olmaz Allah sıfatlar verirsen e, o zaman Allah Allah da olacak o zaman bir de Allah'a sıfat veremezler tıkanıp kaldılar şeyleri böyle hesabı evet bu alemin yaratılmış olduğuna delil Arap'tır ancak Arap içinde hareket halinde olanlardır böyle bunlar Allah'a bir daha hareket inandıran bizi istiva gelmek gibi sıfatı öğretirler mi? öğrenemezler çünkü o zaman mükemmel edecek ama o zaman Allah da yaratıldı bakın görüyor musun sıfatı nereden geldiler yani sonra baktılar ki ya böyle bir Allah ortada kaldı Kur'an'a bakalım acaba alır bize bir şey var mı? Razi ne diyor biliyor musun? Kur'an'a sonra bir baktık ki Kur'an baksa sana bize mutalebe ediyor yüzden fazla Razi'nin kendini söylüyor yüzden fazla ayet var ki Kur'an'da bizim mezhebimizde bizim bu mezhebimizde mutalebe edilen ayet var yüzden fazla Bak Necim Erbazi kendi kitabında bunu söyler Kitaplarında bunu söyler Kur'an'a Kur'an'a mutalebe ettiğini görüyor kendi kendine görüyor Kur'an'a muhalefet ettiğini görüyor diyorlar madem ki olay böyle o zaman mezat kavgasını işte o zaman ortaya koyuyorlar işte bu düzeltilmese şey, işte bu düzeltilmese böyle şu küçüğü mezata madem ki bu var Rabbim geldi yani nereye geldi Rabbim işte istiva etti yok hasmiyeti altına aldı mezar mezar mezar böyle şimdi o zaman mezat yok mezat var diyelim ki mezat var çünkü sonradan çıkan selef arasında mezar eli sünneti mezar vardır diyenler olmuş ama selef döneminde yok. İşte İmam Ahmet'ten getirirler rivayet her zaman mezar mezarın rivayet şeklinde lafızlar getirirler. Bu lügatın mezarıdır. Halbuki bu mimma tezeydi bu lügat demektir. Yani lügatta caiz olan Yoksa mezar vardır demek değil. Şimdi diyelim ki bak nakatlar mezar vardır diyelim mesela. Evet. Kabul edelim mezar var yok mezar. Bu ne demiştik yok. Neyse şimdi aynı kategoriye geliyoruz bir kuma peki arkadaşlar mezar vardır değil mi? var Allah nedir? yani Allah'ın kudreti peki mezarla hakikat da bir nasla hangisi öne alınır? hangisi altında karşılaşır karşıda basılır mezarı kabul edilir peki madem ki hakikat diye mezar diye bir şey var bir de size muvaffakat edin Hatta hangisi anlaması gerekir? Hakikat. Mezhep için elinde ekstra delilin olması lazım. O yüzden mezhebi kabul etsek bile dinimize bakıyorsun. Anladın mı? Mezhebi kabul etsek bile şey, bakarsın. Neden bakarsın? Çünkü orada bir hakikat var, bir de mezar var. Hakikat asıldır. Mezar size göre ne sorudan gelmiştir? Hangisi itibar alınıyor? İstersen bakımdan çok kabul ediyor Yani mesela e, nasıl bakım kabul ediyor ki ben mesela şöyle bakmam bir gün cari hadisini asıl cari hanım şey bazı hanım sorduğum cari hanım şu ne yapmadı eyvallah eyvallah eyvallah Allah ne demek bunlar ne diyorlar eyvallah iki manası var iki manası var birincisi yer mekan yer ikincisi değer o zaman cariyenin kişisi yani Nebi Kassel'in cariye sorusunun iki manası var diyorlar bunlara birincisi ya Nebi Kassel'den Allah dedi? cariye de dedi. ya da Allah Allah değer olarak nerelerde cariyenin semalar gözler kadar o zaman diyorlar ki Şimdi bu lafla delil getiremezsiniz. Biz de diyoruz ki bak hangi fabrika eğiminin hangisine de bunlar kendini savuruyor ya sorsam bunlara eğimin hakiki manasının güzel olduğunu söylerler diye değerinin sonradan konmuştur derler o zaman diyoruz ki hakikat hani ve mezar varsa tamam biz de biz aynı tatlıyız o zaman hakikat manı önce mezar o zaman bu sorunun iki şıkkı yok tek şıkkı var değil mi? bu, bu kelimem tek şıkkı var çünkü bakın eline kelimesinden iki mana taktırdılar dediler ki ya ya ya da beyaz ya asıldır beyaz sonradan gelmiş madem ki ya asıl o zaman asıl alemi çünkü bunlar diyorlar ki mamanen sen koşulları makaraları diye böyle çevrim yarattığını sözü etmekten senin alıp veren nedir? e bu diyor ki niçin siz buna kudret veriyorsunuz? niçin kudret veriyorsunuz? diyorlar ki ya el vardır etsek ya mahlukatlara benzemiş olur biz diyoruz ki ya bu el dediğimiz olay bizim hakiki değil mi? hakiki kudret sonradan konuşuyor o zaman niye asla almıyorsun? elinde özel bir delil olmak lazım bilakis ayetin içinde özel delil varsa o delil elden makas hakiki yazmış çünkü iki elin diyor Eşari diyor ki sen tüm kudretini yiyebiliyor musun? Diyemez çünkü onların onlara göre Allah'ın kitapları çok küllüydür Yüzlerine görünemez Kendine görünemez çünkü kudretini diyemem O yüzden bunların söylediklerinizi Yani alakalı harf olay ne kadar olur? Gözü, kafalı gözü, Şimdi e, o zaman size soru kısmına geçelim inşallah. Tabii bir şartla şart şu sadece e, konuyla intifakla alakalı olacak bu şeyde ondan sonra mevcut bittikten sonra evler soruyor araştırıyor şey sorusuzluk sonuçluk var ama burada sadece konuyla alakalı sebebin mevcutları bu dışında soru aslen sorulmaz bu konu üzerinde mevcut biter sona evet sona evet ondan sonra şey olursa onun soru sorulmaz bütün kitaplar evet Baka'nın suresinin 42. ayetinde Allah Subhanahu e, sahte aksesuarından bahsediyor. Onunla ilgili nasıl anlayabilirim? Bundan ilgili her sıfatı ihsan biliyor. Evet, bu kendinin sahte sıfatı Bunlar geçen. Yani sah, bu, bu ayet ne dedik? Allah Azze ve olduğuna dedik. Ehliyet ve yazma kitaplar buna takip ediyoruz Evet Thank you. akıl ve akıl etmeyen diye bir şey söz konusu değil dedik de bunu kabul etmiyoruz bu akıl bu akıl değildir Kur'an için Kur'an için dedik o yüzden şimdi el geldiği için asıl bile kabul etsek bir kere icmaen el aslen bunlara göre icmaen el aslen bizim bildiğimiz manadaki eldir kudret mezarı çünkü bunlarda söylediği itilaf yok acaba asıl olan kudret mi? bizim anladığımız manadaki el sonradan mı gelmiş? böyle bir itilaf yok zaten aralarında o yüzden bunlara göre zaten bunlar kitaplarında ne der kuruyor dersin derler ki burada mecaz vardır mecaziyetinde kuruyor biz bunlara şöyle yapıyoruz bu kadar dilde mecaz diye bir şey yok oranda mecaz vardır diyerekli kuruyor etmiyor neden? çünkü kudret mi mecazdır yoksa el mi mecazdır diye sorduğumuzda diyorlar ki kudret mecaz el, el katıyorlar o zaman hakikat ve mecaz konuşuldu mu bu ayet? İkisi de müstemiyor إذا تعارض الحقيقة مع المجاز قدم الحقيقة على المجاز حقيقة مجاز تنشرها حقيقة مجازية يقدم بالأصل والإجراء. Bu Hayır, bu yetmez Hatta bunu da alıyorlar, bu mecazdır Sen de bunun gibi mecazdır Yoksa ortaya bir de Dolayısıyla bu dört hakikattır Dediğinde namaz Şimdi şuna koyacak, öncelikle bundan delil talep Hangi kelimenin hakikat, hangi kelimenin mecaz olduğunu nasıl tarif ediyorsun? Nasıl? İktidarda, iktidarda, iktidarda, iktidarda, Şimdi bunu nasıl tayin ediyorsun? Şimdi bunun sorusu zaten tarihte en çok sıkıştıkları mezat noktasında olay bu. Tarihe dönemişler. Hangi tahrik, hangi mezat Arap dilinde bilir mi var? Arap dilinde hadisi olarak Şimdi onlara sorsam derler ki evet mezat olan kudret derler. Bir de diyor ki bunun değeri yok. Kabul bile etsek, kabul bile etsek altını almak zorundasın çünkü olay burası şimdi bir de şöyle bir şey var mesela eğer ikil bir şey ikil bir kelime şimdi Türkçe'de ne var ikil var bize çoğul var Arapçada böyle değil kesin ikil ve çoğul şimdi hemen o ayete bakalım şimdi burada hani şeytana hitaben diyor ya ma mena'ete en tekşideri ma kalaktu bir yedeye buradaki yedeye kelimesi yedeye kelimesi ikil, ikil olarak gelmiştir çünkü yedeye kelimesinin asıl yönetmesi olarak yedeye değil mi? Şimdi şu yedeyeyi düşünün mesela. Yedeye ayette bu şekilde geçer. Aslında yedeyenin asıl yorumcusu şöyle bakın. Yedendir. Burada yayan daha olmuş bu girmiş. Ondan sonra buraya yer gelmiş. Ee, bir olduğu için burada bir var. Buraya olmuş. ikiye bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir, insanın ihtilafı yok iki şimdi eğer ikili bir şey bir kişiye izafe edilirse ayet olursan Allah'ın iki eli diyoruz ya lügatta bunun mecaziyetinden yani iki bir şey söz konusu olamaz lügatta iki bir şey bir kişiye bir şahsa ait kılınırsa kudret manası yok olarak ilerleyelim. O yüzden bunlara talep ediyoruz. Bize Arap dil edebiyatından, Kur'an'dan, sünnetten bir tane örnek verin. Şiirlerden, Arap dil şiirlerinden cahil bir tane örnek getirin. Cep kelimesi için olarak kullanılmış, şahsa ait kılınmış ve ona kudret kaptırılmış bir tane yok yani bunları kudretler de diyebiliyor kalkıp tam bu kudretlere bayıldı bazı bir şey ne diyor mesela e, dinin orada habri olarak ilk olarak e, anlatımın e, Kur'an'da bir şey neden bir manada değil de böyle bir e, şimdi burada zaten bizim bir mezar yok çünkü mezar yani her iki bir, şey bir manası olmadığı için mezar yok Kulakta bir manası yok dedim o yüzden bu cinayet e, şimdi şöyle yapalım bu dilde çok maruz şey. yani Allah Azze ve Celle bazen öyle bir lafızlarla hitap eder ki insanlara bu böyle okuyanı daha çok böyle çünkü Allah'ın için ne kadar net hoş geliyor değil mi? Allah'ın boyası lafıyanın ne kadar yüzden Allah Azze ve Celle'nin belası çok geniş bazen alimler der ki mesela Nebi Sassal'ın menajı vardır ben diyorum ki mesela dikkat edersen sen bazen diyorsun ey arkadaşlar buraya dikkat edin evlediğin zaman bir uyanma oluyor değil mi? çünkü normal dinlediğinizden bir seviyede dinliyorsunuz bu nevi sallallahu aleyhi ve sellem'in bilgisinden almıştı bu şekilde ders vermiyor Sultan alimler böyle yapar Ey Kuan der dersin ortasında durur mesela Aynı Muaz'ın cebele dediği gibi Ya Muaz Etedri ma hakkullahi alel ibad Ey Muaz Allah'ın kulları kulların da Allah'ın yanındaki hakkı nedir bilir misin? Şimdi Allah Azze ve Celle de topluma hitap eden toplumun zulmünü uyandıracak onları tabi caizse atmosfere sokacak lafızlarla hitap eder diye. O yüzden Allah'ın dini manasına Allah'ın iki manasına birçok şey verebiliyoruz Biz demiş Kur'an biz demiş Cumhuriyet biz demiş İslam Biz demiş din alimler diyor ki Allah'ın belagatı o kadar demiş ki ben hepsini kapsayabiliyor demek ki bir ayetten bir sürü hak mana çıkabiliyor o yüzden bu Allah'ın belagatının bütünlüğünden dolayıdır ve Arap bunu dinlediği zaman bunu Arap bunu dinlediği zaman nesne Arap'ın daha çok hoşuna gidiyor nesne daha çok ya Türkçe'de bile öyle Türkçe'de bile bildiğimiz kıymetini ve değerini anlayacak Allah'ın izniyle kimse sarılın çünkü, çünkü ilk aslen bizim hayatımızda yaşadığımız bir şey değil mi? Şey. ama dün böyle bütün şey. hani bütün olmadığı için hani böyle şimdi sıkı sarılma döneminde işte böyle bir alt seviyede daha beter onun şeyi o yüzden Allah böyle bu türlü kitaplarla devamlı hitap etmiş zaten önceden ki Allah el-kari'atun el-kari'atun El-Kari'a yazısından Kari'a der manasını bir neden bilir misin bu Kari'a görüyor musun önce manası yok önce bize hitap ediyor söylüyor ki bilir misin ne Kari'a yani kitabın celalatından dolayı Nasıl? Örnek olarak çünkü nasıl anlamalıyız? Allah'a değil. Sanki buna mezar değil. Bu mezar değil. Halbuki de mezar ne olacak? Din alanında. Ben din arayla mezarına ulaşmış değilim. Din ilkte diyebilir misin? Din diyebilir. Diyemez. Hani ilk mezar diyor ki yani Müslümandan birine alana yakın. O yüzden İbn Teymiye diyor ki Arap gırına dönün Halil, işte Esmail vesaire bunlar ilk Araplar. Sizlerin Bunları hiç birinden bir bakı mezar hakikatla ayrıklarını göremez Babalar en babalar Hiç böyle dili yazmaya başlamış insanlar Bunlarda hiç bir ayrım yok Sonradan müfakirler çıkmış İlk bunu ortaya atan bidatçı Bidat kırsa müteziledir Sonradan eserler de ona sağlıyor Sonradan maalesef Ehl-i sünnetten bu akıma kapılanlar olmuş Ama müfakirlere bakıyorsun ki Müfakirlere ilk dönem teoriler Bakın İmam Ahmet ve buna benzer Muhammed bin Müslümanlar tamam var Bunlardan şöyle lafızlar getiriyorlar Mesela onlar kitaplarında bahsediyor diyorlar diyorlar ki her zaman mecazı diyorlar bunu lügatın mecazıdır derler ama orada bizim anladığımız mecaz değil bunlar dediğimiz bir lügat yani lügatta caiz olandır yani çünkü mecazın iki manası var yani caiz olan manası var anlatabiliyor muyum? bunun delili İmam Ahmet Cemiyeler saldırır Ahmet'ten mecaz yapıyorsun diye anlıyoruz ki oradaki mecazdan kastı bizim anladığımız mecaz değil o yüzden sayısından örnek veremiyorlar bir tane bile mecaz yapan mecaz vardır diyen lügatta bunun anladığımız bir konu belki anlatamayız ama Kur'an'da Allah Azze ve Celle'nin küçük alanında bir yoldan var genelde çoğul var zaten evet, burada e, çoğul olduğu zaman her zaman aynı Müslümanların Filan ki bakma yok Şimdi şöyle yapalım Mesela diyorlar ki Hristiyanlar Kur'an'da bize ne? Hüccet var Evet biz bir bir yarattık yani bak birden fazla yarattık yani halakna bir yarattı diyor Allah Azze ve demek ki birden fazla yaratıcılar var işte burada Meryem dedi işte şimdi ya o kadar batıl şey. yani şimdi halakna diyor biz değil mi? Arapçada bizim iki manası var ya çoğu ifade eder yani birden fazla manası var ya çoğu ifade eder ya da tabi ifade eder ben ne diyorum şimdi arkadaşlar bir kayda zikrediyorum diyorum halbuki bir şey ben zikrediyorum neden? bu Şimdi benim aslında hepimiz bir kafir içerisindeyiz. Yok hepimiz gidemiyoruz O zaman bir tazim ifade eder. Çünkü delil bir yaratık diyen Allah başka ayette Allah'tan başka yaratıcı var ben yaratıcı var mı? Söylemiyor mu? O zaman diyor ki bu sınavlar sözlerin hepsi tazimdir. Neden? Kur'an ne tesir eder? Sünnet. Kur'an ne tesir eder? Kur'an. Kur'an ne tesir eder? Sahabe. Cumartesi. Ne tesir eder? Arap ne tefsir eder? bunu bir kez şöyle anlayan olmamız gerekir çünkü meselenin kütlere bile sorsan beni gözüm ya Allah dedi onlardan şimdi şey bir itiraf var ki sahada demedi ya Allah bir yaratıcı veya kızmak verildiği sadece Allah yaratıyor bu dememişler mesela düşüncelerden de biz burada bir Bu bizlerden bir izler bunlar çok mana bakmışlar evet tabi yani yani ibare göre bazen lafızlarda bir demişte başka şeyler yani bir bana mesela bir bana şah damarından daha yakınız buradan kasıt melekler işte evet. Yaşlı bakma bak görürsün Allah diyor onlara melekler sayesinde sonra sonra en son gelip bunun şahslarınızdan dağıtın Hani bize bunlara büyük etmiyorlar ya bak Allah bunu şahslarınızdan dağıtmam mı? Yaşlı bakma bakın O yüzden da yaşlı bak sana bir şey yapmaz Melekler olmaz dedim zaten değil diyor Evet, uzaktan kuyruklar Allah'ın ilk kalbiyle uzakta değil İlk kalbiyle Ne yapıyla yaptın uzakta yani hakikatiyle geliyordur zaten gelmesi. Hakikatiyle geliyordur, müddet anlamında da gelmez. Şu, saatiyle geliyorsa bizim anladığımız manada gelmez. Bize, Allah Azze'nin bize kulun noktasına yakınlaştırmayı gerektiriyordu. Bunun gelmenin ne olduğunu bilmiyoruz. Mesela diyoruz ki bakın, e, en basitinden mesela diyoruz ki, e, kadar köye indi. Belki köy şehre göre tepedidir. Ama ne manada? İçeride yayınlı oluyor. Yani, ama ders bizim kullanır sonra köye haber indiriyor. Yani haber sandı. E, o yüzden intikali gerektirmiyor yani. Hocam şu yapılır hukukumda e, hepsini hatırlayamadım. Sonra özelliği ki diyor dağın diyor kafasında olan diyor dağın diyor. E, tamam pazar diyor Allah'a daha yakındır. bu şekilde de yakınlığı bu şekilde de ifade edilmeli. Bize diyoruz ki en güzel mahtar bunda ne yapmış? En güzel burada tutmuş. Hani bunu tabii ki Allah'ın ülkene çıkarsa her şeyi öldürseydi Şimdi toplumda ileri çıkmış oluyor Hani bundan tam var, tarihler var, ayrıntlar var veya başka bir kültürler var Ben kuruma zannım diyor Kurum da nasıl diyorsa ben de Kurum nasıl diyor Yani bunun bir çıkmazını da bir çare olmuyorsa sana ince e, zan e, e, zann abdi Ben kulun beni zannettiğinin indindeyim Şimdi evet, e, Burada indi yerimiz var ya Indi yerim Nasıl mesela bizim kapımızda Bizim indimizde bir mesele böyledir O meselenin yanında manası değil anlatabiliyor muyum? O, çünkü bak dikkat influenza yanında olma neyle kayıtlanmış? Zanla eğer bu zan olmasa ortada o indiği yan, yan yana meydana gelecek mi? gelmeyecek o zaman bu zanlı zannetti zannetti yani kurumun beni düşündüğü yerde ben her zaman razım ve nazırım neyle? ilimle dedi hani evvel vel ahir ve zahir vel bahir şahiden bahir hiç konuşmadı değil mi? entel batılın ve leyse buneke şey sen batılsın senden öte hiçbir şey yok yani her şey senin ilmin altında o yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir radiyallahu anh söylediğiyle söylediğiyle de bu bir yani kişi Allah azze ve celle'nin yerde Allah azze ve celle'nin rahmetini söylediği umunu onunla beraber Allah'a emanet kulli hal mezar dediğim gibi belki karışık gelirse olur şimdi hakikaten bunlar çok bunlar uzun ağır meseleler yani işte kardeşlere yani mesela bu arkadaşlar ufak ilmini başlamışlar var yani hepimiz aramızda özellikle veriyoruz birimiz daha önce okumuş daha çok okumuş birimiz daha az yani bizden geldiği yapmakları indirgemeye çalışıyoruz illa ki tekliflerimiz olacak illa ki anlamadığımız yer olacak yani çünkü ilim çok zayıf olduğu için bir dakikada ülkedir değil elimizden bu kadar geliyor Karşılıklar bu kadar Ama emin giden çoğumuz için en azından mantığını yakalanamıyor Bu mevzuda O yüzden bize teori yapan insana yani teori yaptığımız diyen insana bizim görüşümüz çok basit Deriz ki teori nasıl anlattınız? Ne bu kabul ediyorsunuz? Rabbı orijinal manasından çıkarmak Ve onun orijinal manalarından bir tanesi de ilimle beraber olmak Demek ki biz teori yapmadık orijinal manasından çünkü onlara göre tevhid orijinallikten ne yapmaz? Çıkmaz. E bu orijinallikten çıkmaz. Şöyle sorabilirim. Ki bu mutlu bu mutlu Şimdi daha çok burada Yani hem bilmediğim bir şey öğretmek Bunu öğretirken de muhaliflerle efendim oturduğum karşılaştığımızda bu bir ekrarda olur, işte efendim hakikati olur, karşı karşıya denildiğinde soru karşısına bakın cevap diğer soru karşısına bakın cevap ya bu tarzda böyle bir ders işlendi bu dersin bu şekilde işlenmesi mi daha isabetli olurdu yoksa tam bir şekilde bunu böyle sistematik bir şekilde araya bu devamiyeti olan bir ders öyle önce kişiye ne ikrar edilir önceki kişi kendi akidesini temelen olur öğrenir ondan sonra bu temel nedir? Bu temel bir zirafet ister yani uzun günler haftalar ister kişi bir temel atar sürekli ondan sonra ama şimdi bu ortam böyle bir ortam değil iki gün gelmiş bu iki günde faydalı özel ne fayda verebiliyor yani her yerde bulunmayacak yani işte teşbih nedir, sevgi nedir bunlar hepsini bulursunuz kitaplarda belki ama mesela bunlar özel faydalar özel fayda olarak ne verebiliriz bunlar çünkü mesela bugün yaşadık bir ben Allah'ın nimetini nasıl anlıyorum dedim sonra bunu zarar gördüğü imkan verildi bu birisi tamam bu kardeşin hatası yok yani insan, külli bir mana verip de takdirlendirmesen insan bunu anlayacaktır ama küfürsen öyle bir kalıplar verir ki insanları biraz bir belli bir duruşu olur belli bir ne olsun duruşu olsun bundan dolayı ben bu şekilde faydalı olduğunu düşündüğüm için yorumunu yaptım çünkü bu e, virafet değil yani böyle hani temelden bahsetmede böyle ilerleyeceğiz bu şekilde değil de yani iki günde nasıl özel faydeler verir bununla alakalı da normal mesela hemen notuma baktığımda şunu da örnek vereyim mesela diyorlar ki mecaz diyenler mesela örneğin şimdi buraya baktığımda mesela diyor ki görürler, görmezler vesaire bu ayetler var ya diyorlar ki mesela meselehun ayetlerini duyuyor meselehun ke meselehun mustakadan ara bunların misali işte ateş yapmak isteyenlerin misaline benzer felemma edaat ma havlehu zehalallahu bilmiyorum işte bu ateş etrafına ayrılmasınca Allah onların yolunu giderdi onları karanlıkta bıraktılar görmezler artık Çocuğu nakiller için sonra kimdir? Hükmün ummun. Gördüler sağdırlar götürdüler. E dudak için Allah hatta çoğunun sağ mı götürdüler dudak mezap var biz diyoruz ki her zaman neye başa dönüyoruz ne kafirine aldığımız cümleler her zaman ya ibadet edelim devam edelim ayetlere bakın şimdi lütfen en büyük sebebi ne yapıyor el tasayyidu minas sema fi zulmatun ve radun ve dar yec'alune esabi'ahum sonra ne diyor işte bu Allah böyle yağmurun bir içinde e, gözlerin var şimşekler vesaire yec'alune esabi'ahum bir e, ellerini kulaklarına koyarlar ne koydu ki sağa bak فهم يرجون أو تقيمون من السماء في ظلمات نراء من البر يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوات هذا المر والله مصير بالكافرين sonra bunlara neden çarptı diyor dünyanın bir insanlarda bir cep olan şey olmamış yani yani şimdi o yüzden mesela bunlar ne diyor mesela diyorlar ki bakın arkadaşlar her zaman kavramlar silah sıfatlara göre ele alınır şimdi mesela tek sözü cehalet bu cehalet kavramını ne bir tekstil evrinin önüne koydu da doğru düzgün bundan anlamadılar o yüzden satıldılar ne böyle bir şey oldu ne de onlar bize anlattılar ne de onlar gibi anlayamadık iki tarafını ortaya koyduğum maalesef bir şey yok böyle muhalif bir şey tecrübe etsin ne bu zaman onu tecrübe etmedi bundan da olacak bir şey değil zaten muhabbeti şey ve derin değil de tecrübelere de değil de yani böyle muhabbeti şey değil de yok İbn Abbas kısım böyle kısım değil bunlarla olacak iş değil mi? anlıyor muyum? muhabbeti adı bir şey adı ölmüş yani Maşallah öyle bir cep olur ki deli delilen deli ortada bir şey var. Mağarası deli sorunlar. Mağarası deli sorunlar. Yani hayır olay böyle değil. Bakın mesela buraya başlık atmışım. Şimdi bakın. Bunlar diyorlar ki cehalet mesela kavramı helal. İçi boş. Kimse doldurmamış. Ne? Onların böyle mücdeler doldurmuş. Ne mücdelerin biri de onlar. Şimdi harika iki tarafın da içi boş boş bir kavram o diyor ki cehalet o diyor şey hiç konuşuluyor sen birbirine göre şart anlaması birbirine göre şartlı bir kişi doldurulmamış ne diyorlar ki mesela atıyorum Mekke'de müşrikler veya kafirler bunlar bunlardan bahsedilen Allah diyor işte bunlar anlamayan bir toplumdur, cahil bir toplumdur vesaire bak Allah bunlara cahil dediği anda dediği halde anlamayan bir toplum dediği halde tekfir etsin bunları ümit demek bizim Allah'ın cehalet cehalet mahvet değil Allah onlara cahil bir şey dedi içi boş anlatılmıyor ki yani şimdi bakın ne ne küçükleri Mekke'nin ne Mekke'nin küçükler şunu biliyor La ilahe illallah'ın manasını yaparsan Allah'tan başka yaratılıyor değil mi? La ilahe illallah'ın manası bu bir var bir şey. La ilahe illallah manasında bir manası değil yani. Başka manası Bu budur ya. La ilahe illallah yani Nebi Sallallahu istediği Allah'tan başka yaratıyor dedi. Bir mi idam edin? Allah'ın yaptığı duayette sağlık için sorun olur mu? Yabancılar ve tebrik edin yapmayın. La ilahe illallah Muhammed Allah'tan başka yok değil mi? İlahi bir manarsan da Allah'ın mağazı Bakın duymamış Demek ki cariye dilermişler Mesela müşrikler nasıl biliyorlarmış la ilahe illallah Düşünüyorum ben Namazlar ya Namaz yolluyorlarmış onlar Çünkü ben tabi yapmışım ben La ilahe illallah manasının Allah'tan başka yaratıcı olduğu diyor Olur mu ya onlar biliyor diyor Allah'tan başka ilah yoktur diyor Bak o zaman cahilim bence Cehalet ne demek? Bakın Allah mesela Allah Kur'an'da ne diyor? İnnemet tevbetin Allah'ın illezine ya'melûne su'e bi cehaletin sümme yetûbûne min kalib fa ulaike yetûbullahu aleyhim ve kânallâhu aleyhim hakim Allah'ın tövbeleri kabul edeceği kimseler ancak şunlardır kötülüğü bilmeden yapanların sonra da çarçabuk tövbe eden kimselerdir cehaleten cehalet cehalet şimdi neymiş arkadaşlar o zaman birer yapan tövbe edemez doğru mu? bilerek bu günah kim bilmeyerek okuyorsa o zaman yolda bir çıplak kıza bakıp tövbe etmeye bakıp tövbe edemez şey çünkü ayette diyor ki hayır sadece tövbe kimeymiş cehaletten dolayı yapanlara sadece cehaletten dolayı yapanlara o zaman bilerek günah işleyen hiçbir zaman ne yapacağız? Bunlar nasıl anlıyorlar? O yüzden Ebu Aliye ne diyor biliyor musun? Ebu Aliye ne diyor biliyor musun? Ben de bunu Allah Resulüne sordum, ah, şey Allah Resulüne eshabına sordum Bize göre amele etmeyen bilgi halde amele etmeyen cahildir O zaman cehalet Kur'an'da en çok ne hakkında kullanmış? Bilgi halde icabet etmeyenler Allah çoğunluğunda cahil demiş onlar cahil olan sordum derken onlar bildiği halde icabet etmeyen sorular. Onlara sorsan ne derler? yukarıdına ve la na'buduna yukarıdına illallah zulfa bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ne yapıyoruz? ibadet ediyoruz bak ibadet ettiklerini biliyorlar şimdi şöyle acayip olanlarla ibadet ettiklerini biliyorlarmış hani bilim bilmeden ibadet ediyor hani bu tasavvuflar diyor ki bilmeden ibadet ediyor çünkü onlar yardıma yardım isteme ibadet olduğunu bilmiyorlar diyelim ama bunlar ikrar ediyorlar ibadet ediyor bak biliyorlar yani ne yaptıklarını Allah'tan gayretini bir ibadet ettiklerini biliyorlar şimdi sen cahile cahil kavramının içine dinle bilmem dinlemeyi oldu e niçin o zaman Allah değil onlar kördürler sağdırlar bilmizler o zaman hakim düşüyor şey onlar zaman bende şimdi bildiğiniz bizim bildiğimiz manada kör onlar ki orada kör kör cüzdü ne icabet etmeyenler çıkıyormuş o yüzden Kur'an'a ve sünnete bakın kendini deneyimledi cehaletle alakalı maddeli korkunun yüzde doksanlı bildiği halde icabet etmeyenler çünkü selefler hep ne demiştir bizim için alim kim? bildiğiyle amel edendir bilmediğiyle amel bildiğiyle amel eden cahildir işte bu ayet işte bunlar konusunda ona göre muhabbettir akıl böyle değil selefin terimine görmediğimiz zaman şu hadis ya bu hadise gitmez usul olmadığı zaman annesi yaktı bak olayı cehalet için de için de geçerli ondan sonra adam der ki bana bir çıkar der ki Şükrü Allah kardeşim der, şimdi duyun der. İşte bu insanların bu kadar değerlidir. Sonra tutarsın bir insana dersin ki, şükrü anlat bana, şimdi duyun der. Hani şey kalmak oluyor bir demek, şimdi duyun. Böyle işler, işler, işler insanlar. Üç nasıl köprüyü tekrar edelim. E neden? Var çünkü cahil toplumda Allah'ın tek sözünü. Diyor ki İbn Hazır'ın tek sözünü. Niçin İbn Hazır'ın tek sözünü? bizim peygamberin yaptığı küfür diyor Allah'ın adını inkar etmek küfür değil mi? Peki bu muakilelere, cehmiyelere, müdürlere ne ki kafir? Bizim peygamber diyor ki Lâsır kudu kavrusun hesap yaparsın Eğer ben eğer ben siz söylediğiniz söyleseydim kafir olmuşum ama siz benim kapımda cahilsiniz ve ben bunu kime söylüyorum diyor mesela sizin kadılarınıza amirlerinize, ne bileyim ulemalarınıza bunlar bu lafları biliyorlardı ama ne diyorlar? Tevhid ediyorlar bunlar tevhid ediyorlar o yüzden peki tasavvufçu Allah'tan gayetine ben yardım istersen tevhid etmiyor mu? Peki yok zayıf alırsan bunlar sen yetmiyor mu? Ben ki sen de bir kere inmedin kere diyorum hazretleri tasavvufu inmedin sen bilirkerlerine sen şeyhini taklit ettin o da şeyhini taklit eder ama taklit ediyor o, o mümkün değil zaman cevabın cevabını yazalım Cevabın kelimesinin anlamını e, ikili de yazalım Bakın bir soru soracağım Olayla alakalı Hepsinin şartı kattı Ben bir anlatayım Vermeyin Rakam Bak yanlış anlamayın Burada kimse rakam vermez Çünkü neden? Yanlış anlamayın tabi veremez Çünkü neden hiç okunmamış ki İki kişiden bir şey var, iki boş kalmış. İlk, ilk okulda çocuğa ne öğretirler biliyor musunuz? A, B, A, B, C, D, E. Bunu öğretirler. Tekstüre başlayan bir insan, yani e, tekstür mevzunu çözmek isteyen, hakkı öğrenmek isteyen ilk bilmesi gereken şey tekstirin şartı kaçtır. Türkiye'de 30 sene, 40 sene bu ikiden işte böyle boş bırakılmış. Herkes havada uçuyor böyle yapıyorlar. O e, ona diyor, ona diyor harici ne harici adam kesin kaç tane şartı var yol ortaya konulmuş ders yapmış ne onların manasını bilmeyeceğiler ortaya kaç tane tekniğin şartı var koymuş nasıl bir bilim şey öğrenmiyor işte bunların hepsi neden kaynaklanıyor alimlere bakmıyoruz yani diyoruz ki yok kardeş biz alimlere bakıyoruz bu kadar isim okuyoruz alimlere bakıyoruz bakmıyoruz alimlere bakmıyoruz tekniğin şartı kaç mümkünceden cevaplar ne hariciden cevaplar böyle mi öğrenmiyor yani yani ilk öğrenmesi gereken şey bazı da işlenmemiş ya. Kimse de bilmiyor. Hiç ortaya konulmamış. Sen bu hücceti anlamak, birisi der ki hücceti anlamak bidattır, diğeri de der ki hücceti anlamak şartı üçü de yanlış. O üçü de uygulamamış, boş. Baksını gerekir bundan. Neyse bu teşkil mevzuna girdik. İşte kitaba bıraktım yani bunu. Kamerayı şeye konuşlarla kapatalım. Ondan sonra isterseniz cehalet mağlup onları konuşalım. Allahu alem. Allah'a emanet olun.